Yobu esura ya mushanju Oro muntu ali omunsi ali omundashana Obulorabwe nibushusha obumpakasi Naachusha omwiru ayegomba ekibeo Ali nkomu pakasi alindirira empeerwa ye Omwezi agundi tingira kongira omukiro ndara no bujune Kambyama ngambanti ndaimukamaki kyonka ekiro nikiraiya ndara ningubaga kukesha obuyire omubiri gwona ndirwe nzito nina enziro nyumanga ine orushushu nimfumuka amaira ebiro byange nibyangua kushaga akabao komushukiwe emyendo mara biwao ataliwo shubi ijuka okwoburora bwange lulirwoya akarungi tindi kabona rundi alikumbona tali mbona rundi olimpiga mbule nkoko ekichwi kyamuka kikawao niko nashongoka sheoli atatemba kurugayo tashuba kugaruka mwawenene mbali ya ikaraga aba ataki mumanya Arwekyo tindi kuija kuburwa kugamba Ninobusha sibungi kangambe. Obujune ninabungi kanye boroboite. Inye na banyanja anga kinyamugenge kyenyanja kuntao omukumirizi. Inye ikitanda kyange nicyo kimaramara. Ekitabo kyange nicyo kirampumuliza. Wagyayo wankangise biroto wantinisa nenya wairinga mbwenu oyenzire kanyetamu omuguwa nkafa kushaga okwikara amagufa nayetamirwe tinkienda kurora mundeke kuba aline oburura ruoya omuntu kintuki iwe kumufao no kumwetao okamwetao no murambura bulikanya nomulenga bulikanya waikara ompangira amaisho nakachwanta tinakukamira kandi ile nkakushasha iwe owo amaisho nkorugega niko kumalirawo ekiniga kiki kutangarulira okebwa entambara yange inyendi haikufa orampiga kyonka ndaba ntakiriyo